ากาศหนาวเท่าเดิมไหม今้跟刚来那天的温度一样吗？หนาวลงเรื่อยๆ越来越冷，还是越来越习惯了？เมื่อเช้าเนี่ยขึ้นไปเดินที่ลานจอดรถเดินเดินเดินไปเดินมาโอ้ เหงื่อมันแตกพักพักพักพับออกมาจนได้เปลี่ยนผ้านะ还是เดี๋ยว เดี๋ยวตอนอีสักพักเดี๋ยวพาเดินขึ้นเขาลงเขาสามรอบแล้วใครบ้างจะกล้า น้ำตอนเช้านะ有没有谁早上洗澡的？อากาศเย็นแต่ว่า เราก็ผ่อนคลายหาความอุ่นในร่างกาย แต่ว่าถ้าใจหนาวถ้าใจใจมันหดหู่ใจที่มันกระวนกระวายใจที่มันมีไม่มีความเป็นปกติในชีวิตของคนเรารู้สึก ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้可以在这个山路上多走几趟，啊，比如说他 早上，三点的时候走上去，嗯，一趟，下来的时候出汗了，嗯，那么心上的冷，心里的冷，没有人能帮得了เพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงเกี่ยวข้องเรื่องของศาสนาทุกๆตอนไม่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับศาสนาอะไร 所以才有宗教。คำว่าศาสนาหรือว่าคำสอนของท่านผู้รู้ศาสนาแปลว่าเป็นที่พึ่งนั่่ช那心要找一个依靠，但不能神呢，是不论任何宗教、国籍、年龄、性别的人， 都应该学习的东西。เหมือนเหมือนตอนสมัยเราเป็นเด็ก ต้องอาศัยพ่อแม่ พึ่งพ่อแม่อาศัยพ่อแม่ ถึงจะเกิดก่อเกิดแล้วก็เจริญเติบโตมาได้ถึงขนาดนี้在这里没有任何的宗教仪式，我们也完全不提倡迷信的东西。 只让自己，只让大家学习活在当下，啊，靠自己的决心来解决自己的问题。เพราะฉะนั้นคนหลายคนบอกว่าตนตนเองไม่มีศาสนา ไม่ใช่ เราให้ความหมายของว่าศาสนา คือลัทธินั้นลัทธินี้ศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลาม那不管是佛教、伊斯兰教。 非主教不管是什么样的宗教的人，他都应该知道自己在做什么，自己在思考的是什么。อันนั้นก็ถือเป็นศาสนาอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพุทธศาสนา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมไม่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเกี่ยวข้องกับ ตัวสติ พุทธะแต่ผู้รู้ 不管任何一个宗教或者任何一个国家的人，他在做事情的时候，他应该应该知道自己的心是一个什么目的在做这件事情。今天可能聊了这些，有时候可能聊了这些，聊了这些，聊了这些。 อันนั้นก็เป็นศาสนาของผีของเทพศาสนาเทวดาแม้แต่เลิกงามยามดี ก็นั้นก็ถือว่าเป็นศาสนาของเลิกงามยามดี เพราะพึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็น่เป็นสาระ那要清楚的知道为什么啊你会那样做，你那样做啊的出发心啊是善的，是恶的啊，是嫉妒还是羡慕？ 还是贪心，还是真心，自己要非常的清楚自己。ลัทธิคนเชื่อแบบนั้นมีมาก่อนของพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้นพุทธศาสนา ท่านจึงมองถึงลึกเข้าไปภายใน คือสภาพภาวะในความ สะอาดสว่างสงบเป็นพื้นฐานของใจใจของคนนั้น当你能够常常的回过头来看见自己的善、自己的恶、啊自己的贪、自己的身，啊看见啊自己的啊骄心、慢心的时候，啊这时候你才能找到。 เทียบๆนะบรุษหนึ่งตัดสรู้ผ่านมาแล้วสองพันกว่าปี สองพันสองพันกว่าปีมาแล้ว ยุคนั้นเจริญรุ่งเรืองในด้านจิตวิญญาณ两千多年อ呢，啊，一个人跟我们一样的人，啊，他 为什么我们一定要生老病จิตวิญญาณนั้นไม่ตกเป็นทาสของความเชื่ออลัทธิอะไรต่างๆทั้งหมด但在那个时代啊，在印度一些啊一些啊怎么讲叫外道 或者一些我们现在讲叫灵修的东西啊，非常的多。เป็นจิตที่อิสระมีความสงบแต่พอย้อนกลับมาดูอีก ยุคเราของเรานี้ ความเชื่อแบบนั้นกลับย้อนย้อนกลับเข้ามาอีกรอบหนึ่ง 他不相信这些东西啊，他要想的是如何让自己啊彻底从痛苦烦恼中解脱出来一个一条路。这个时候，我们现在想一想，现在好像那时候的印度，又在当下，又在我们现在的社会上重现，大家又对这些。 神奇的东西，非常的就打下去。เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่มีตัวไม่มีตน ไม่มีการตัดสู้มาก่อน ความเชื่อเหล่านั้นกลับมาย้อนกลับเข้ามา มามองย้อนกลับเข้าดูตัวตัวของเราเองว่า การศึกษาหลักคำสอนของศาสนาศาสนา หรือของพุทธะเนี่ยไม่有 没有把自己的贪嗔痴放下，却放下了佛陀啊讲的那么啊，最重要的是苦口婆心的啊，那么多的八万四千法门正确的教法，啊，大家一味的在迷啊，某某个修行人有如何如何的神奇的一些作为。 หรือว่าเกิดเกิดความไม่เชื่อถือในสิ่งที่พระพุทธเจ้าองค์ที่ตัดสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัย 2,500 กว่าปีมาแล้ว有些人甚至啊完全忘记了佛陀示现给我们的那条路是什么样หรือว่าเราเข้าไม่ถึงหลักคำสอนของที่เป็นแก่นของศาสนาแก่นคำสอนของพระศาสดาา 那是因为我们自己的贪嗔痴障碍我们啊学到最精髓的法门啊这条路。ก็เลยเป็นอยู่ในลักษณะนี้所以大家就像个浪子一样，一直在外面啊打转，一直在外面流浪。สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มา2,500กว่าปีมานี้ กับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ มันไม่แตกต่างอะไรกันเลยผู้ทุกข์ให้我悟念很明显是用他回过头来看自己的心才做到的。为什么修行的人、学佛人都忘了这一点呢？ มันมีอะไรบ้างปิดกั้น ขวางกั้น มีอะไรบ้างเป็นอุปสรรค是什么让我忘记了？佛的故事每个人都背得下来，为什么没有按照佛陀讲的路去做？เราลองเราลองมาตรวจสอบ มาเอ็กซเรย์พื้นที่ในชีวิตจิตใจของเราลองดู ว่ามันมีอะไรบ้างที่มันแอบแฝง หรือปิดบังปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นอยู่让我们如此的、如此的迷迷失、愚痴。หรือความเชื่อ ถ้าในความเชื่อนั้นมันหลอกหลอนปิดกั้นเราอยู่ตลอดเวลาว่าการทำสมาธิ ต้องพยายามที่จะข่มจิตข่มใจของตนเองเอาไว้ ให้นิ่งนานที่สุด在啊中国ะ最大的学员最大的问题就是搞不清楚这一点。不知的念头到底是什么？一直要去压它，一直要去降服它。ถ้าคิดลักษณะนั้นก็แสดงว่า ลัทธิเก่าแก่ก่อน พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ย้อนกลับมาแล้วรอบนะ如果你去降服念头，或者去压念头，那就是佛陀之前跟两位婆罗门老师学的方法，就是这样的。เพราะสิ่งเหล่านั้นก็ทำกันดีกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ซ้ำไป 这个东西在佛陀见到真理之前，找到真理之前早就有了。บางคนพอเข้าใจพอคำพอพูดถึงเรื่องของสมาธิก็พยายามที่จะข่มพยายามที่จะกดจิตใจของตนเองสยบเอาไว้说要修行就开始压自己，就开始压念头，压念头压自己的原因，第一个就是不喜欢。 不喜欢自己的面貌。อยากให้เกิดความสงบมากที่สุดนานที่สุด。拼命的想得到那份至心一处的宁静。เหมือนกับสร้างโลกเป็นโลกของตนเองอยู่คนเดียว。给自己建了一个自己的世界，把自己完全关闭，让自己待在里面。 ถ้าเป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าถ้าเกิดพระพุทธเจ้าคิดแบบพวกเราคิด ก็คงจะไม่มีไม่เกิดมีพระพุทธเจ้า แต่เราไม่รับคำสอนสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาเลย如果当初佛陀像你这样在用功，就没有啊之后的释迦牟尼佛了，可能永远就是那位悉达多王子。พุทธองค์ตัดเรื่องของไตรลักษณ์ 从清楚的视线中看到，大家要真的会去学习啊！为什么他离开了那两位婆罗门的老师？为什么没有再去修四禅八定，回到了菩提树下？为什么大家在离开啊东禅的？ กฎสองกฎของไตรลักษณ์ทุกขังนิจจานัตตาคิดว่าคิดว่าเศร้าคิดว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจชัดดี那我要告诉大家的是，问题就在于有一个我在修行，有一个我在修行，修行几万劫。 แต่ว่าปฏิบัติถูกต้องไหม佛陀你这个是前给大家看他离开了那他一个人来到树下การข่มจิต ข่มใจของเราเอาไว้ให้แน่นิ่งดิ่งอยู่ในภวัง อันนั้นมันก็ฝืนกดไตรลักษ ธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว一个人在树下啊，研究的是什么？呢？研究的是无常、苦、无我。แล้วเราก็ยังจะฝืนใจฝืนบังคับให้มันอยู่ในลักษณะนั้น无常、苦、无我是宇宙的三大特性。 有人说就是这个，这个才是最最真实的东西。เมื่อไม่เกิดเมื่อมันไม่อยู่ในอำนาจการควบคุมของเรา เราภาวะวุ่นวุ่นวายไปหมด我不是按照我的意志转移，没有在我们的控制之内，我就开始不正常。ตัวเองวุ่นวายแล้วไม่พอ แล้วก็ไป เบียดเบียนคนอื่นทำให้คนอื่น หรือแม้แต่เราคิดว่าจะคนอื่นเขาทาให้เราวุ่นวายไปหมด自己的贪嗔痴，自己的嫉妒羡慕啊让自己不正常也使身边的人都跟着不快乐都跟着不正常กลายเป็นว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาอัตลักษณ์ของเราเอาไว้ให้ยืนนานที่สุด所回过手在哪 在你的淡然之中，你完全看不见。กลัวกลัวสิ่งเหล่านั้นจะหลุดหายไปแล้วเขาพยายามที่จะครอบมันมาไว้。在你的嫉妒心，在你的慢心里，你完全看不见自己。ยิ่งทำยิ่งความยิ่งทำยิ่งเกิดวุ่นวาย。嗯，越修啊心越静，越修啊啊人啊身心越重。 所以，我们以后在修行中考验自己最好的方法，就是看你是不是越修越紧、越执着。如果你放下的多，说明用功有效果；如果你越修越执着，甚至是法执，那么才词你要管的。怎么？ ได้รับรสชาติของความสงบหรือสมาธิในลักษณะนั้นมาตั้งแต่อายุเก้าขวบ想了半天，不知大家听懂没有？压念头，讨厌念头，啊，赶走念头，啊，就会像我们现在讲的这样，啊，我执我大越来越大，因为是有一个我在赶念头。

当自己进入某一种定的状态的时候，啊，发现自己真的是， <sniffs> 真的是不是一般人呢？别人不懂，别人也不会，他们不会入定，他们更不会在定中看到这看到那，我太了不起了。 เหมือนกับเป็นคนวิเศษ แต่ว่าความวิเศษของเราพิเศษของเรากับสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นในตัวของเราเอง因为本来是不停的打坐，不停的一位非常非常神神圣的人啊，完全看不起身边其他的人，因为他们不懂，他们也不会啊像我这样做。 ไม่แน่ถ้าเกิดไม่เจอพ่อเทียนนี่อาจจะเป็นผู้วิเศษมาหามายืนอยู่แถวพ่อท่านก็ได้一个人啊，完全是整天是轻飘飘的啊，慢心已经压过所有，甚至于啊，每天饭都不想吃，不需要吃。เจอหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนพลิกอีกด้านหนึ่งมาให้ดูโอ้โห那来到 后来来到罗布田尊者的身边，啊，罗布田对尊者讲的第一句话就是什么也不懂。คือเข้าใจชัดเจนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ กับเราปฏิบัติในปัจจุบันนี้ มันเลือนลางมันห่างหายมันห่างไกลกันเหลือเกิน我很我已经很厉害了我眼睛一闭腿一盘 我想走就走了，我哪里什么都不懂啊！我哪里什么都不懂，我是那么的厉害，那么的棒啊！我点一句话，让他醒过来。好，为什么我们研究呢？讲身体的这些，为什么我们不能够了解生命的本质？ 那种至心一处的宁静，那种不停的在赶念头、压念头，啊，使得啊自己的我执、我慢日益的增长，而昨天就有一句话讲过来，突然看到了自己的执着与自己的慢心，浪费了那么长的时间，啊，而没有减少执着。 增加执着，跟增加慢心。สิ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นเมื่อก่อน ก่อนที่จะพบหลวงพ่อเทียนกับสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนนี้ เรามองเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งเป็นของเหมือนกับของเด็กเล่น在那一刻，我们跟着呵斥的之后的那一刻，尊着说，眼泪在心里面流，突然 看到了自己的贡高我慢以及贪欲的染上多。哦，为什么？对于那些人来说，哎，我告诉你，我的法性与我的所谓的神奇、神圣或者所谓的神通，那都是，那都是，那只能用词是小儿科。 พอไปติดสิ่งเหล่านั้นก็คิดว่าตนเองมีความสุขอิ่มสบายแต่นั้นมันไม่ใช่ชีวิตปกติของเราแบบนั้น不想去，去想父亲母亲不要 不吃饭，不睡觉。好，好嘛，อ在所以身边人都以为我是两种状况，不是精神病啊，就是已经悟道了。但是我自己清楚知道，当我出病的时候。 回到现实生生活中的时候，我的心并没有改变。今天清晨，我一样会烦恼，一样会苦。没不是，不是，成为苦，为谁？为谁呢？今天为谁呢？我们没事，为谁呢？我就是觉得自己很棒，后来才发现是自己觉得自己很棒。 别人并没有觉得我可怕。ยืนก็มีความรู้สึกนั่งก็มีความรู้สึกทำอะไรอยู่มีความมีสติมีสัมปชัญญะของเราอยู่ทุกๆขณะภาวะจิตที่มันถูกหลอกหลอนเราเมื่อก่อนนล้วเมื่อกลับไม่มีโอกาสที่จะมาหลอกหลอนเราได้我不可以遮止了将我搞好了，回头来看到我的问题啊，那就跟大家一样，开始多手工作。 渐渐的啊，发现真的就是这样自然轻松的在练习，然后回到日常生活中，马上就能拍上用场，看到自己的每一个细微、细小的神经单位。看到自己的每一个念头。 啊，就是像我们林尊者讲的啊，像小溪水一样哗哗哗在流。ราะว่าอเนกชาติสร้างสรางสังขารสังอันพิสาเมื่อเรายังไม่พบยานได้แล่นท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสาร เมื่อเราไม่ยังไม่พบยานเราได้ล่อนแล่นท่องเที่ยวไปในวัฏฏะสงสารเเเเมื่่ออราานี当发现啊自己的念头 真的就是这样的时候，我啊悟到一句佛经上写的话：，当我们还没有啊真正的悟到真理、真正的啊开悟的时候，我们的心啊，就像那两个词啊，就像幽灵的魂一样啊，在六道轮回中啊不停地造业。 มันเป็นภาวะของอารมณ์ เป็นภาวะของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น แล้วก็เราไม่รู้ทันกับภาวะตรงนั้น สติสัมปชัญญะของเรารู้ไม่ทันกับสิ่งเหล่านั้น มันเลยเกิดเป็นภพเป็นชาติเกิดขึ้นมาหลอกหลอนเราอยู่ตลอด因为自己的迷，因，为没有搞清楚到底要怎么样去修啊，使自己真的明明是活着这么一个人， 但是就像是幽灵一样啊，在这个世界中飘来飘去，身飘来飘去，心也飘来飘去。บางทีมันเอาภพของเรื่องของอนาคตเอาไว้มาหลอกให้เราวิ่งไล่มัน不要再在运动的过程 ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อต้องการที่อยากเห็นทุกในปัจจุบันไม่อยากให้กลับมาเกิด พยายามปฏิบัติเข้มคัดมากที่สุด不要啊，在想以前啊那样的执着啊，也不要再像以前那个共和罗曼的啊我大我执了แล้วจะไม่ได้กลับมาเกิด 如果再这样修下去，啊，你不一定能够快乐做人。那那是以后的事情。当下呢，你这样做的同时，你啊的果啊因果果就是苦和烦恼。翻译完毕。 แต่ว่าตัวทุกไฟที่มันไหม้เราอยู่ในขณะนี้ เราก็ยังคิดอยากจะไปดับในอนาคตข้างหน้าหรือ我们用功了四天了，今天是第五天，大家应该清楚的看到了念头就是这样啊，像尊者讲的，像小溪水一样在恒长的流动。 นะเรื่องของอารมณ์ของเรื่องของอารมณ์ภาวะอารมณ์มันหลอกให้เราหลอกก็ซิจนเราหลงเนื้อหมดเนื้อหมดตัวไปหลายยุคหลายสมัยครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราก็ไม่เคยเข็ดหลากับสิ่งนั้น一想把它赶走，你想压住它，有可能吗？再就是我应该有一些答案。你有可能把它完全赶走，有可能真的把它压住吗？ บางทีบางทีมันเอาดีบมาหลอกหลอนให้เราย้อนกลับไปหามันสุข ในปัจจุบันไม่อยากเจอไม่อยากพบแต่อยากเห็นสุขอยู่ในในอดีต 只是一种现象而已，那不是真实的。如果是真实的，那就不会这样在恒常的哗哗哗不停的在流淌。มันนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติพอได้ได้ปิติอิ่มความสุขก็อยากจะเก็บความสุขอยากจะได้เก็บอยากจะเก็บปิติเอานั้นเอาไว้ให้ยืนนานที่สุด这两天有很多位学员出现了发起 和清单，所者说很好，是因为你很认真的结果。但是不要又在贪着，贪着法喜，希望法喜永恒，永远不要消失。尊者告诉你，它马上就要消失了。他没下。 ของเขาเป็นอยู่ในลักษณะนั้นบางทีเราเอาความรู้สึกเนื้อเรียกว่าอัตลักษณ์ของเราก็ไปเกี่ยวข้องกับอยากจะยึดสิ่งเหล่านั้นเอาไว้นานๆ因为我们的占有欲，因为我们的贪，我们的嗔，我们的痴，所以你不想让你的法喜跑掉，看到自己的贪心，你越看它跑得越快。就是说，这只是路上的一道风景而已。 千万不要让它往前走。只有清楚明白的知道自己每一个当下的心念，才是你要学习的东西。อยากยึดสุขอยากเหนี่ยวรักสุขเอาไว้。แต่ภาษาพหุหมายว่ารักในรักอาการในรักแสงนั่นก็ว่ามืดสีขาว。那念头呢？啊，就是这样，啊，不停的来，不停的。 我们如何能够承担它，当下自在的跟它在一起呢？定熟，愈熟；定低，愈低。就是在他来的时候，你轻松的回到当下的路上。你想收拾你的念头，完全不可能。ทุกเรื่นี้มองเห็นยาก 那么我们再来看另一个面。บางทีตัวเองไม่รู้ว่าเป็นตัวเองตัวเองุ่งไ้ำไ不仅不收拾他，而且我们感恩他。为什么感恩他？就是他的不停生命，不停生命，我们才能看见自己的问题。如果他不来，你怎么看到你的本身呢？ เหมือนโยคีฤาษีชีภัยทั้งหลายที่ได้ฌานติดอยู่ในฌานสมาบัติ如果你念头一动不动，如果你进入到啊，就比如说禅定的状态一动不动，没有任何念头的时候，你怎么能够学会我们讲的无常、苦、无我呢？คิดว่าสิ่งนั้นคือบรมสุขของตนเอง就是希望现在每个人的耳朵张开。 日人真正的听这个东西，这是所有中国学员的共同的一个问题。พระพุทธเจ้าทะลุผ่าสิ่งนั้นออกไปได้也是两千多年以后，所有的修行人都搞不清楚一个问题。อยู่เหนือกฎธรรมอยู่เหนือสภาวะตรงนั้น เกิดเห็นความเป็นจริงเห็นเป็นสิ่ง เป็นสิ่ง ธรรมชาติจริงๆในส่วนนั้น 我们要学习的是智慧，我们要学习的是如何有智慧的啊去生活，而不是每个人都剃了头跑到私欲之下。在生活中，不管工作、家庭，我们就是会会有念头，如何跟念头在一起啊？有决心、的基础的理智。 去解决那个问题。就是让你看见自己念头一起，清楚的看到自己念头的目的是什么，他又在玩什么把戏，玩什么花样。所以才最最要感谢感恩我们的念。 是他让我们更认清了自己。他要读《楞伽》，他要ปฏิบัติ。他《楞伽》很多。很多人喜欢啊去研究啊佛陀的一些故事，或者说佛陀的故事不用去书本上看，你好好的用功啊，佛陀里头啊通往解脱的路，你可以历历在目。 อย่ามัวอย่ามัวเสียเวลาในการท่องแวะกับภาวะอารมณ์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่มันพุดขึ้นมาหลอกเรา不要再因为啊一些假象啊让我们原地踏步，或者是啊又去不停的啊进退进退啊，从你的啊实修的过程中，你应该看到。 它都是因缘的一个和合，一个假合而已。它变成那个什么样呢？它就虚无了嘛。因缘假合，大家要记住，因缘的假合，哪有一个真的东西在呢？来，来我们来研究。 อยู่กับความรู้สึกตัวของเรา อย่าเพิ่งเอาความคิดอะไรต่างๆ เข้ามาแทรก不是因为他们都是生灭他们都是一个假合，我们就不要他们。我们该做什么还做着，但是我们的心不执着。每天都在讲借所有的假的去修那个真的。บางทีมนุษย์เ่านั้นถือว่าเป็นมีสมองประเสริฐเลิศมาก ที่สุด แต่ก็ใช้ความประเสริฐหรือความเลิศมากนั้นมาปิดบังทำร้ายตนเองโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำร้ายตัวเอง我真诚的去感恩每一个啊善的境界和恶的境界，每一个顺境，每个逆境，每一个念头它跑出来，视线无常苦，我给我们看。 ในเมืองไทยอาตมามีโยมคนหนึ่งกำลังทำด็อกเตอร์ทำไปทำมา เครียดนอนไม่หลับทำท่าจะไม่จบ 看到自己啊自以为是啊，看到自己的啊所有的啊整天的在谈妄想。เข้าไปหาที่วัดอัตมาก็เลยบอกว่า โยม ถ้าฉลาดมากเกินไป แล้วทำให้เราเป็นทุกข์หัดเป็นคนที่ไม่มีสมอง หัดเป็นคนที่แค่ฉลาดลองดูอะไร 看久了啊，日料多了，你会发现，你并没有你自己认为的那么善良。ถ้าฉลาดแล้วมันทุกข์แล้วฉลาดไปทำไมอยู่อย่างผู้ไม่มีฉลาดอยงอยู่อย่างผู้ไม่ฉลาด แล้วอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เหมือนกับหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนไม่เคยเรียนหนังสือหนังสือหนังสืออ่านจนหนังสือไม่ออกเลยซ้ำไป 我是看到了问题，又在讨厌自己。我每天都在想，都在想，啊，没有习惯与不习惯啊，没有满意与不满意，因为那都是你的心在造作啊。就以说，在生活中啊，没有来休息的时候，在生活中啊，就在啊名利中不停的造作。 来到寺院里，又在这个身、这个心，或有些人甚至在法上不停的又在造作。เพราะฉะนั้นหัดฉลาดไปนมากหน่อยก็ได้ จะได้ปลดปล่อยตนเองออกจากสิ่งที่ตนเองผูกมัดรัดดึงตนเองเอาไว้当你一点一点的越来越细的看到自己这些心念的时候，你的心会越来越懂得感 越来越慈悲，你的心会越来越打开，容纳、接受所有的对与错、善与恶。คนเรามันยากในการที่จะลดตนเองคิดว่าตนเองฉลาดตลอดเวลาไม่ไม่กล้าที่จะบอกตนเองว่าตนเองโง่บ้าง所有的对错善恶 怀那只是因缘的假合而已。แต่วันใดที่สามารถลดตนเองออกมา หลุดออกมาจากภาวะตรงนั้น เราจะมองเห็นความเป็นปกติชีวิตของเรา你的所有的行动面，它也有。你会发现整个人啊，所有的六道轮回众生的。 才有这大件事情。อย่าพยายามรักษาอัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้เป็นเกาะแล้วก็เป็นหลุมทานในการที่จะฝังตนเองอยู่ในลักษณะ所以不停的去找自己的问题，不停的把心打开，包容别人的错，啊，不要一直看到别人的问题。这个时候，你的心就越来越 你容忍啊！别人的好与坏，别人的对与错，你一一可以包容他啊！所以说，其实在这个时候，你的心里已经没有在分别好与坏了。邦雅，他一定很懵吧？我说这时候你会很好的去做到睁一只眼闭一只眼。 หลวงพ่อเทียนถึงแม้ว่าท่านจะรู้เรื่องสภาวะ เรื่องภาวะของจิตใจ แต่สิ่งที่ท่านยังไม่รู้ท่านพยายามที่ขนขวายหาอย่างเขียนหนังสือ เขียนหนังสือไปไม่เขียนหนังสือไม่ได้ ท่านก็พยายามที่จะหัดฝึกหัดให้พระให้เนรให้อะไรต่างมามาฝึกหัด ให้ท่าน ท่านลดตัวของท่านลงไปในสู่ภาวะนั้นอย่าง โอ้ไม่ไม่มีใครที่จะทำเป็นลักษณะนั้นได้เรียกว่าไม่ไม่มีอัตลักษณ์เป็นตนของตนเองเป็นของตนเองเอาไว้เลย แต่มีสิ่งที่มั่นคงเรื่องของจิตวิญญาณของท่าน สิ่งเหล่านี้ท่านมีความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นมาก如果点对着啊，在世的时候呢，啊，对着不会写字啊，经于大家讲过没有读过书啊，大字不识。 那在弘法的路上，啊，如果是啊，有的时候啊，还需要看懂一些的时候，啊，那也有一些人会来嗯找无给尊者签名，都是一样。因为尊者不会写字，所以啊，尊者并没有啊去告诉人家不会写。 写了，找我签名了，啊，那就是假说罗不田他老人家，而是放下啊真正的一无我的心，啊，从啊小学一年级啊的一笔一画开始练习，所以一直到啊罗不田啊他老人家往生前，啊他已经会写一些字了。 พอมีคนมาถามเรื่องอารมณ์ของการปฏิบัติหลวงพ่อเทียนพลิกตัวของท่านเองเป็นอาจารย์เป็นผู้รู้มาสอนชี้นำอย่างถูกต้องแน่นอยำ学写字的时候啊，他可以去问啊旁边的沙弥这个字怎么写啊，但是当有人来请法的时候啊，尊者也可以把最最精髓的佛陀的东西 告诉在心房的人，不知道大家听懂没有？我们要表达的是什么？什么能怕？一亿年，他可能落掉掉，他忘掉那。说你的心啊，修了以后，要是越来越谦卑、谦虚啊，没有慢心的啊，最最柔软的，来接纳包容所有一切。

一直在知道自己的路。เราถูกมันหลอกมาเกือบชีวิตทั้งชีวิตของเราแล้วเนี่ยเมื่อไหร่เราจะประกาศความเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นบ้าง这一天啊，三天之后我们分开了啊，谁也不知道哪一天啊，你才会再来到禅期中来知道。 ความรู้สึกตัวนี้จริงๆแล้วมันไม่ต้องใช้สมองอะไรมากเลยหรือไม่ใช้โดยทั้งไปที่สามที่สี่继续好好期待继续好好觉知啊就是提起大家这两天很多人都有一些感悟那么你不知道你整个人已经陷入到你的念头里粘着在你的念头里 มองใช้ให้น้อยหน่อย ใช้พลังกายของเราตรงนี้ให้มาก脑子里面想全都是垃圾，马上回来想，你想的都是过去的事情当下现在让你做的好好活在当下每一个动上面。ขยับกายขนาดใดขยับกายในบทไหนเราพยายามที่ใส่ความรู้สึกลงไปด้วย 不管行住坐卧啊，在禅堂，在房间啊，一定要知道自己，一定要觉知自己的每一个动作。ความรู้สึกไม่ใช่คำพูด，ความรู้สึกไม่ใช่，ตัวหนังสือ。不要马虎，不要放眼，你的一个马虎和放逸，就让贪嗔痴、贪嗔痴钻你的空。 เป็นการกระทำให้มันเกิดขึ้นโดยตรง ชาวนี้คงจะสมควรเก็บเวลาเดี๋ยวพาเดินขึ้นเขาอีกสักรอบเพื่อมาทานอาหารนี้กัน他在คนที่到一ที่开始啊 把洗了再讲。今天他心情很好，所以他拿别人说闲话。你觉得让别人讲话，你不要跟别人讲话。最后的三天，好好的保持你的纪律，好好的看你自己。你跟别人讲话的时候，你跟别人交流的时候，你东西。 这是夜雨孤舟。